Господи, аз ти благодарам за Зоки за Словото. Веруваме дека ти имаш силно Слово, да почуваш и фала ти за Неговото и пророчко и верувам пастирско сърце, да се грижи за църквата, да ти сбориш преко Неговото уста, да луѓето тука имат отворени уши, сърце и души, да го Това тоа Слово секој ден, почне од мен до секој ден, Господи, и обликувай нас от Твоето Слово. Сакаме да останем от Твоето Слово, а Твоето обетување, най-шо прибива моето Слово, и ке... го пред благословиш, не да го благословиш, ке върши ми по-големи работи, Господи. Хвала Ти по името на Исус. Амин. Амин. Айде, Бойно. Божи благослов. И на Тебе. Ако кажеме Божи благослов, от сърце да говорим това. Амин. От и ние, ако благословяме и благословено е. Амин. Знаете ли от това? Власт има сила че зборовите имат сила. И кога кажем Божи благост, и тоа ќе биде. Оти ние знаеме дека веруваме Господ Исус Христос. И го празнуваме секој ден Него. Не празници секој ден што ги има. Савалю предавенство паѓа една жена со две внучиња, носи ги на школу. Лава и вика, ај за нову години или ни е празник. А пред неја имаше на друга жена, со друго внуче на жена. Кој празник? И... И такво. И сега аз гледам така, я не знам кой празник. Ала жената пред мен ще беше, се пред нея ще беше и она вика, дема вика типа сега, кой празник е? Да Деян бърнай, дема вика сега, познават се. Дема вика сега, кой празник е па днес? Цар Константин царица е една. Толкова православно, толкова духовно звучеше това. Ако кажуваше какво да ви кажам, како со. Со Олгин, како со. Некоя знаете, и аз си викам, Господе, и аз те славам Тебе Всекой ден. Амин. минута, всека секунда. Затоа што Господ Исус Христос не е благословил, не е избрал, не е очистил и ни го дадел Светиот Дух. Е. И царството е и царството. Светиот Дух ни е даден при Исус Христос. Е. Денес сакам малко така да споделяме за Светиот Дух. Значи Светиот Дух е тази трета личност, денеска ще е тука, ще е присутна меѓу нас, ще ни споднува, ще не охрабрува и ще не подига. Не може да не подигне нищо друго, нищо на овај свет, освен Господ, освен Светиот Дух. Ние не можеме да го познаваме Светиот Дух, кой е и што е, ако не го познаваме Исус. Ако не го познаваме Господ Исус Христос, не го познаваме и Светия Дух. Затоа што тај Дух иде преку Исус. Очистувањето е преку Господ Исус Христос, со Неговата кръв. Осветувањето е преку Светиот Дух. Значи ние нешто кое изчистиме, изчистиме го со волосето, тераме се и накрая пръскаме со средство и го осветуваме тоа, да Свете. свети, да свети, колата да свети така и ние, очистени преко кръвта на Исус, оправдани пред Господ, а на Светия Дух не кланца, осветуване, полиране, за да светеме, за да носиме Неговата светост, за да кажем кой е Он. Светия Дух постоянно ще почеток, затоа што упочетокот Бог ги създаде небото и земята. Вика, земята беше пуста и празна, ама Божият дух се движеше над земята. Он е уж Исто како Таткото, Сино и Светия Дух. почеток е. И се е преко Него, преко Исус, е, ама со Него, со Светия Дух. Бог рече, Исус, Светия Дух извърши. Нека биде светлина, осветува. Светия Дух е денес тук со нас. Темата ми е общение со Него. Общение. Единство. Заедничество со Светия Дух. Оти Господ не е избрал ние само да бидеме очистени, и да го ставяме на страна и да чекаме като таланто, да го скриеме таланто под теписоно доле и да чекаме Господ Исус Христос да дойде и да кажеме, Господе, ние знаеме дека Ти си нели, строг. Господ е и строг. Затоа ја го скри тоа, ама те сега ти идеш, ја го е, едночко е, знаете, едночко е. Не, ние сме избрани за да общеме со Светиот Дух. За да делуваме заедно со Него. Заедничко да имаме со Него. Заедно да делуваме со, со Него. Оти Он не сака сам да работе. Господ. Светиот Дух го има и у Стариот Завет. Божиот Дух секаде е присутен у Стариот Завет. Божиот Дух, Исусовиот Дух, Христовиот Дух, Татковиот Дух. Значи се е сврзано со тај Дух Свети. Таткото, Сино, Светиот Дух се сврзани, Таткото и Сино преко Светиот Дух. Тај Дух е истин. Свет Дух, Божий Дух. И той Свет Дух, кога си ние наново родиме, и у нас. И ние сме наново родени преку Светиот Дух. И Он сака ние да бидеме свети, чисти, непорочни, чеда Божи, изведени от темнина, донесени на светлина. Защо? Оти Бог сака да се спасат луѓето. Бог не е избрал сега ние толкова много сме убави, Он не сака, ами избрал не, ние сме отговорили и сега преко нас, он сака, другите се спасат. нам в тия другите. Да й кажуваме. Да й кажуваме, що е то у нас. Що не прави да сме радостни, смирени, некои сме у неволя, и у мака, и у тежкотия. И си викаш, леле, прескаше. Я, Господа, се молам три години, четири пъти, нищо не прави за мен. А отека знаеш дека не прави. Отека знаем дека направи. Господа, аз немам пари да си платя сметките. Зимото има ли обрев? Имаш ли струя? Вода? Храна се ден? Благодари е за тоа, ке ти го дала ми е вода. Все што треба Бог ни дава. От никъде, никаде, в Библията, не сум видел никога да трпе за небе. Пишува. Неговите нема тръпат за него. Он ни е татко лев, он створител. Значи Светиот Дух го има всекъде. Има го и обетованията за Светиот Дух. Сега ки кажем от Езекиел 36-27 стих пишува. Езекиел, тук е Бог преко Езекиел кажува. Ово за нас от отнесе овие пророчество. За днешно време ќе го вложам, ќе го вложам мојот дух во вас, внатре, за да одете по моите заповеди и да ги пазите и връщате моите наредби. Устарил завет. Бог сакал сака, още тогава и навестува, дека ги вложи Неговия дух у нас. У нас. Защо? За да ги отражуваме Неговите наредби. Моите наредби вика. И да одаме по Неговите път, пътища. Не по нашите. От нашите пътища ки надведат от пеково. Нема, нема. Нашите пътища са... През Моника ми се явува и аз така беше се... бил нещо за работа, не беше добро. Знаеш защо? Малко деконцентрация, малко се тръгнеш от словото и моли ми, що правиш? Викам, летам. Дека кажеш, мислите ми отлетяват там, дека ще не трябва. Стварно? Малко се дефокусираш от словото, мислите ти отиват, уф, дека ще не трябва. Отидат дека ще не трябва. И си викам, Боже, Прости ми. Сакам да моите, мојот ум и моите мисли, свети души да бидат у тебе. Пошто ако не са у него, я иде през където ми одлетава мислите. И ако си одам я по моите мисли и по моите желби на сърцето, няма далеко да стаса. Няма далеко да стаса. Затова трябва да по тия патища што Езекил. Исто Езекил 39:29. И никогаш веќе не ќе го крия моето лице от нив, зашто моят дух Светиот Дух го изляв връз Израелевиот дом, зборува Господ. Неговият Дух е излян врз Божиот народ, а ние сме Божи народ. Царко свещенство е луѓе на Господ, свещеници на Господ. И Неговият Дух е врз нас и у нас и трябва да излева от нас. Той е Светиот Дух. Той е Светиот Дух той е тай, тая сила, що викат яховите, вика, не е този свет дух, той е, той е природна сила. Некоя е природна сила ще ствара. Тая природна сила го възкръсна Христос от мъртвите. Тая природна сила се вика Светия Дух. Има интелект, има личност, има характер, има емоции. Он има се. Зато ние сме створени по Неговото обличие. Обличието на таткото, сино и Светиот дух. Вика, айде да направиме там. Не вика Господ, си помисли Господ и рече, айде да направам човек. Не го пишува. Айде да направиме човек. Значи троицата, да, да, да створиме нещо. Защо? За да общеме. За да бидем заедничество с човек. От и наше създание си вика. Светиот Дух. Йоил, да го знаем. Знаеме го това Йоил, трета глава, 1 до 5. Що кажу. Во полова ке го издавам е мојот дух на секое тело. И вашите синови и керки ке пророкуваат. Вашите старци ке сонуваат соништа, а вашите момчиња ке гледат видения. Па и на слугите и на слугинките ке го издавам е мојот дух во оние денови. Амин ќе покажам знаци на небото и на земјата, крв и оган и столба и дим. Сонцето ќе се претвори во темнина, сонцето ќе се претвори во темнина, замислите. А ами месечината во крв, пред да настане Господовиот ден голем и страшен. Сите што го повикуваат Господовото име ќе бидат спасени. Ќе го здее Божјото у нас. У нас, у последните времиња. Божјот дух Светия Дух е у нас излян. Преко Исус ке речеме. То се е поврзано. Преко Исус. И шо сака? И сега Исус ни кажува е. Исус вика у Евангелие от Йован, 14 глава 15 до 17 стих. Вика, ако ме любите мене, ке ги пазите моите заповеди. И аз ке го моля моят татко, и он ке ви даде друг утешител, за да биде с вас довека, духот на вистината, кого светот не може да го прими, зашто не го гледа, ниту го познава. Вие го познавате, зашто Той престојува при вас и ќе биде во вас, во нас, во мене. Духот на вистината. Да спознаваме што е вистина, што не е вистина. Како? Ако имаме заедништво со Него. Ако общиме со Светиот Дух. Ако разговараме со Него. Ако бидеме со Него. Туку во 2 Коринтијани 13 и 14 стих вика. Не, у 2 Коринтияни 13 глава, 14 стих. Нека бдеят на всекой от вас, се говори благослов на Павел. И аз защо викам? Благослов има сила. Нека бдеят, он благословува тук. Нека бдеят на всекой от вас благодатта на нашия Господ Исус Христос, Божията любов и приятелската придружба, пишува един превод, а не къде? Заедницата на Светия Дух. Амин. Заедницата на Светия Дух. Светия Дух да общаме с Него, да бидем у Неговото присутство. Сега ке, няколко работи ке кажем какво да биде то общение да биде со Светия Дух, затоа што Он сака да бидеме со Него. Значи првото нещо е присуството. Ние да бидем у негото присутство. Mm. Чие е присутство? Присутството на Светия Дух. Ние довагаме описуството е преко кръвта на Исус Христос. Преко Неговата кръв ние налагаме Неговото присъство. Значи, на всяко присъство трябва да има най-малко две страни. Две страни. ВМРО и СДС. Не. Човеко и Светия Дух. Ясно, у Неговото присъство. У Неговото присъство има мир, има радост, има надъж, има любов. Неговото присъство не подига. Неговото присутство никога ще не е постила на земя. А, осмисля проблемите да не надвладява. Неговото присутство е присутството на Светия Бог. Ние ако леземе към Него, у Неговото присъство, чекаме на Него. Чекаме, Господе, ние се предаваме на Тебе. Ние долагаме от Твоето присъство. Не можем овай свет. Ние сме у свето, ама не сме от свето. Ако бидеме у свето, и ако сме от свето, ќе го немаме неговото присуство. Ќе го имаме присуството на свето у нас. И свето ќе биде около нас. Дека присуствуваме највише ние? У кое присуствуваме највише? Со кој ние присуствуваме? Со Светиот Дух, со Духо на поход, со Духо на алкохол, со Духо на свето. Тоа Духо на свето има, има си вариант ум. У кој дух ние, со кој дух ние сме на присуство? Светиот Дух или Духа на Светот. У тоа присуство, паѓат сите околи. У присуството на Светиот Дух не може да обстане темна сила. Кога сме ние у негото присуство, нема шанси, нема шанси ние да бидеме нападнати од нешто, или нема шанси да не бидеме ослободени. Неговото присуство не е ослободува. Затоа што он е свет Бог. Он е кажа на апостолите: Одете Исус и кажа, одете и чекайте, не по много дни ќе дойде присутството на Светиот Дух. И они чека. Они не речеа, да чекаме се дена, ајде бе, не дојде овај, ајде ки се одеме. Они чека на присутството. Ние чекаме. Иде Господ. дойде Светиот Дух у вид на огин. И тај огин у тоа присутство ги ослободи. Ослободи ги од страв, што ќе каже народот. Освободи ги от страв да сборат, от силата, от безразлик и да бият убиени. Освободи ги то присутство, за да можат, шо? Да кажат Божията воля. А Божията воля е дека Бог сака да се спасат сите. От това присутство ние добиваме зборови, що да кажуваме на луѓето, како да реагираме, що да правиме. Ние не можеме да тражиме да биде некој изцелен, ако пред тоа не сме били у присутството на Светиот Дух. Ние не можем да пророкуваме и да кажем зборови, ако не сме бил от присъството на Светия Бог, на Светия Дух. Затоа што това присуство добиваме много отговори и добиваме упътства, добиваме що да правиме, що да не У Неговото присуство. Молеме от Това присуство. От това присутство ние молеме. Ние се излеваме, ние благодариме. Татко, фала ти за Свети Душе, фала ти за миро, фала ти за што овај е свет ние живееме, а, живот. Не живееме само да пари, пашоко, пари, ко нема правост. Но имат радост. Имат страх. Дека ке се потрошат парите. Кой ги ги потроши? Защо ги ги потроши? А ние от това присутство добиваме го ветованието за вечния живот. Второ, дружение и разбирание. Значи, ние от това присутство се дружиме с Господ. От и Он, Он сака, Бог сака ние Него да го разбереме. От това дружение ние трябва да го разбереме. От и Он повече не разбира нас. Ние ако дойме у Негото дружение и како на друга го кажем, Господе, то и то ми е тежко. Он не разбира. Он чувствува со нас. Пощо кажаме, Он е личност. Он чувствува, Он се радува со нас. Он тъгува со нас. Он ни е најверниот другар. Он сака ние да го разбереме Бог. А што да го разбереме? Преска да го излее дух у нас, за да одеме по неговите наредби. Неговите наредби не са тежки. Не е тежко да се сакаме еден со друг. Не е тежко да го сакаш Бог. По-тежко е да сакаш да отидеш кај Далибор пък си мислиш, едно кило зетин трябва да отнесам, чорапи трябва да отнесам, пари за иконите трябва да отнесам, па там, има там ракия, има там 3 дена, 4 дена. Слава. На кой тази слава? На кой, то, на кой дружба е от они? Со кой се дружат они? Со кой? Ние знаеме со кой се дружиме, не? Ние се дружиме со Светиот Дух. и издеваме се. Он не слуша. Он се слуша. Се. Он знае, що е му сръст. Он знае. И он може да ни помогне. Ама он не сака на сила от това дружство, не сака да преземе инициативата и он резорне да направи како он ще сака, Светиот Дух. От това дружение он ни кажува, що е то лошо за нас. И он сака да ние изповедаме, да ние От и какво сега двайца другари или две приятелки или ке се другари, Ке ме разбере ли? Я викам, да излезем на, на сладки. Ама он не ме разбира. Защо? За що не е изборен. Не е изборен. Ние на кого спореме? На кого спореме? На Светия Дух. Он сака да го спореме от това дружение. Да се разбираме. Да не разбере. Он не разбира стvari. Ние да го разберем. Ей! Не седи, уседиш, не са подсмевачите. Е па дека да седам, да седат, шо да правам, дека дола. Па оди кај некој брат или сестри, таму седите со кафенци и споделите од словото. Молете се. По договорите се за пост. Дружете се. Дека се сдружат двајца и тројца, таму сум и ја. Дека се ние сдружим. Разбиране. И ми кажува. Вие сте от свето, ама не сте от свето. Вие сте осветени. И Свети Дух сака то другарство да го развиваме всекодневно. Всекодневно да се дружиме. Другари и другарки. Всеки ден са у контакт. Така ли? Всеки ден се договарят дека да излезат, що да правят, дека да фанат, на дека да залетат. Да изпрошетат. Не, това, нали? То не е лошо, добре, четанието. Ама се договарят и нон-стоп са у комуникация колко повише свети од сака ние да сме и от другарство со него. И колко по добре е най-верен другар да ни е светил дух. Затоа што он највише ќе не разбере, он највише ќе не освободе, он нема да разкаже на сите за твоите, за моите мани. Он нема да ми каже на сите за моите слабости, јас колко му ги кажам. Оти он е верен другар. Он е другар што нема да направи бла, бла, и знаете ли, то, то, во, во, во, но, но. Он е утешител. Другар, утешител. Ти кога си издееш, он ти помогне. Он не гледа ти зарие нож у гръбо и да а, сега фаната да изповеда сега, пази що правиш, ти... Ага. Он е другар. Другар, шо нема да, да не разочарва. Нашата надеж трябва да е секогаш от Светиот Дух. Оти пишува, Проклета е е човекот шо се надева на човек. Тоа е проклество. Проклета е човекот шо се надева на човек. А благословен е тай, що се надева на Светия Дух, на Бог, на Исус, на Тройството. Трето, учество и споделуване. Ко ме со него, трябва да учествуваме. Како ще учествуваме? Ако дойдеме у неговото присуство. си се поврзава. Ако дойдеме у неговото присутство, ние учествуваме со него. От не сака да биде какво да ви кажа, диктатор. От това учество да ти каже, ти това го направи, толкова ти платиш. Ти го направи, колко ти платиш. Аха, ти трябва да отидеш да донесеш там на света петка, да донесеш вано иляло денара, затова, що си погрешил и Бог е ти просте. 20 пати каже Алде Мария, Бог е ти просте. Иляло евра каже за грел, ще си го направил изповед да го предопът, Бог е ти просте. То ли е учеството на Господ? Не е то учеството на Господ. Свети Дух kao е тоа. Не учествуваме со Него. Оти Бог никош не ќе да направи нешто, ако не споделе со човекот, со пророците. И тоа учество е заедничко. Учествувам му јас, споделувам го своето. Излевам се пред него. Учествувам. И си викаш, и пишува таму вика, тоа учество. Не жалостите го Светият Дух. И си викаш, какво жалостите ме сега е Светия Дух? Ако не се държиме до Неговите заповеди, ние го жалостиме. Ако Он речел нещо да не правиме, а ние правиме, ама се вадеме, динарчето. Абе, Господи, знаеш от динарчето ми го стави тази жена, взимам от касата динарчето. Кражба е. Ако 2000, ако 3500 си извадил и кажуваш 2000 динара извади, па да, тия 2000 от отида 3500, не е лага. Не е така? Чувствуваш се Господ и викаш, 3500 извади, ама 2000 ги кажа, пощо тия 2000 са отида 3500. Не е лага! Не, знаете ли що е това? Прание на совеста. Лага е. Лага е. 3500 си изваден. Лага е. И понякога ще ни от това колчествуваме с него и он ни кажува <laughs> от това учество. Кажува ни, ей, полека, полека. Той е грев. От он е пресведочил, Светия е Дух, за грев, суд за правда, За наше добро. За наше добро. От това учествуване с него, он не пресведочува. Защо? За да ни справи на прав път. На неговия път. За да дойде от светостта. Без лага, без кражба, без оговаряне. Абе ние го анализираме характера Господи, ти знаеш и ние с брат Ангела, анализираме характери на Лолито, какви си шо Той Той лага. Ние не го правим това. <laughs> Бог знае. Ако имаш нещо на брато, ти му кажеш лочи. Нон-стоп го това сбореме. Нон-стоп това Библията го сбори. Най-големите кавги от църквата са или разминуванието у мисленията, разминеме се, не се разбереме, или това бла-бла-бла, рекла казала. Подслушнал нещо, и гяло това го соля и отиде, аха, а има връзка, глув телефон. Глув телефон. И от това учество ти, който дойдеш пред Господ и ти вика, не е добро това да така ще сбориш. Пиши му словото, не оплакувайте се един на друг, пиши му словото, не го а, суди брато свой, затова ще ти я взимаш улогата на судия ти стануваш судия. И затова Светия Дух сака тук да ни изправя от това заедничество. Он е за това тук, да ни справя. да ни очисти, пак да не върне на пато. Отива на няма да не стрела. Да рече, аха, ти погреши, бам, готово, тай леви. не го бива тай. Човек то ти го направи. Човек то ти го направи, ама Бог не го прави. От и Бог знае дека борбата е голема. И нашата борба не е против кръв и тело, против под небесната сила на тенията. Споделуваме, участвуваме, развиваме партнерство. Другото е партнерство. Бог сака да сме партнери, Светия Дух. Да бидем партнери с Него. От и вика условото по-добро е на двайца, отколко на един. Ако един ни падне, другият ще подкрене. По-добро ни е двайца, я и Светия Дух, отколко я дом само с моят дух, користейки го името на Исус, изборейки аналогията, ама само. Не било то. Не било то. Светиот Дух е четламен. Он никога не те раздоля да биде партнер. Он не е избрал. И он сака соработка, партнерство с него. Защо? За това, пак я кажа. Двайца, ко се молат и тројца, и, е много голема сила, защото Светиот Дух Присута сутруйца е сила. Едем една сила. Двайца две сили. А плюс Светия Дух, значи той е сила, що не може да сопре ни дявол, ни демон, ни нищо. Бог, Светия Дух, всяка парта. За неговото дело. Он бира луги? бира луги, опремува ги с даровите и они му стануват партнери и работят Светия Дух преко нив. Он, нали, може да отвори църква негова тука не ми може он, Господ, не ми може да направи точно така, ти за Бог не, не е можно. Може, ли? Е Все е възможно за него. Ама он, е, он чека, да Дух чека. Он си тражи луги, посветени на него. Изпълнете со него, со Светия Дух. Водени от него, ще ќе обидат покорни. От това партнерство Бог сака покорност. Саул, човек от Стария Завет, беше изпълнен от Светия Дух. Избран от Бог. Помазан. Цар. То се вика партнер на Господ. Защо? За да го воде Божия народ у победи. За да освоюва. Они бяха партнери. И що се случи от това партнерство? Улогата на по-големия партнер, Биг Босо, сега стало да я преземе. Него чека Господ. Него чека само и Божието присутство. Сам не принесе жертвата. Сами прия се жертват. Завърнало ли, не знам, шо, ово, но тук има много, що се паде. Втората непокорност на Сало беше а, не го уби Агак, амаличкият цар, партнер. Светът Дух му вика, Бог му вика, оди, унищи се. Той е наред от Господ, Слово Господово. Унищи се. И животни, и уби го Агак цара. Защо? Сигурно е имало някаква причина, защо Бог това го тръжил тогава. И е причина. Безможен народ, заразен може би от някоя болест, за да не дойде чумата от Божия народ, Бог взима превентива тук. Саул е партнеро. Добро Господе, е извършвам и Бог него те разсила. Он сака. Оде, ама тия очите му остануват на най-обавите животини. Най-обавият допиток си го взима. Агак не го убива. Защо не го убил, не ми е ясно. Избира се казва да го държа за джокер за другите народи. Те, як и го освоим, те он ми е роб. Не знам защо. Ама Бог вика, а, не е по моето сърце. Му го взима Духа Свети. На партнера, партнера, шум беше на Бог, му го взима Духа Свети. И най-жалостното, най, най знаете ли що е? От кога Бог го повлечува от Божия Дух от него. Светия Дух. Довага зол дух у него. Зол дух. И тая прелост той му станува седом пати по лоши на човек. Човека ще го е спознал Свети Дух за партнер. И е бил работник. И е верник. И ако не оде по Божите наредби и Божието Слово како партнер, тежко на него. Тежко на него. Тежко на мене. Не дай Боже. Ако я бркам. Не сакам. Знаете ли што ќе ме задржу тоа? Страва почита кон Господ. Страва почита кон Господ ќе надржу уверата и любовта. Стравопочита, любовта. Наградата що беше за понизност? Наградата за понизност, стравопочит към Господ, любовта, славата и дълг живот. Четири работи, ако сме партнери на Светия Дух. Луге, партнер ни е Светия Дух. Светия Дух, Светия Господ е партнер на нас. Светия Господ има добре по нас и ни дава некои задачи да ги работиме за Него и со Него. Не дека ние сме заслужили со нашите убавиле или нашата работа или нашите... Ние сме избрани по благодат. Ние сме избрани за да бидеме свет народ. Народ исподен со Светиот Дух, што ќе присуствуваме у неговото присуство, што ќе збориме со него, ќе присуствува, ќе ни е другар, ќе ни е партнер. Другото нещо е интимност. Бог сака интимност. Колко повече ја и Моника сме у интимната връзка, повече се познаваме. И това е ред. се да комуницираш. Знаеш, що мисля, знаеш, що мисля едностранно. Погледнеш, това е интимността, близкостта. С кой ние сме най близки? С кой сме най близки? С тази най вече време проведуваме. Тая интимност, що имаме с некой, се покажува с нашето време. Колко време проведуваш с тази особа, тази е интимна. И тази особа е познаваш. Светият Дух сака интимство, интимност со Него, близкост, близкост. А, таа връзка да биде длабока, знаете, длабока. И уши колки помислиш да знаеш дека Светиот Дух, знаеме дека е околу нас, знаеме дека Светиот Дух е тука. И аз уверен дека е тука. И верувам дека е тука. Само зависи колко сме ние отворени да го примаме. От Йон сака да излева, ама ако е тргната тапата очишто. Така ли? Да. Тръгнеш от тапата, напунеш го шишето свободно и прелея от него. Ама ако е затворена тапата на шишето, колко и да под чешмата не се пуне, няма шанс да го напунеш. Зависи от нас колко приема него, колко време проведуваме с него интимността. Колко време и дали, каква е тази близкост? Дали се изгледаме пред него за он не познава? Ние не го познаваме него. Он не знае. Ама колко повече проведуваме време от тази близкост с него, Он ни се открива. И ние го запознаваме. Божият дух ги изпитува Божите дълбочини и ни ги кажува на нас. Ако сме от това присутство с Него и от тази интимна връзка, от това другарство, от тази повързаност с Него. Ако нищо друго не ни отзива повече време, отколко да горе за това сега, ке отидам дома, ке клетва на колена и ке се мога, ке се мога, дори си да... Знаете що? Не е молитвата само да кажеш, аха, ма да го правим това. 15 минутки се моля, Господи. Моля се, моля се. Бре, 5 минути поминава. Моля се, моля се, моля се. Ще 5 минути ти издържам. Той е иска ако да отидеш на работа и тази шефът ти е на главата и ти гледа само се откача от теб. Не ли е така? Ти се молиш, за, за да кажеш, Господи, па я 15 минути се моли. Абе, каква е тази молитва, бе? Тая молитва само се каже така е молитва мирностите се чита Свето Евангелие, а Свето Евангелие не се чита. Та така, така, аз от това съм го слушал. Отидеме на църква, като по-рано, къде му православно стане? и ой, сите ке се чита Свето Евангелие. Чекай, чекай, няма Свето Евангелие. Отидеш, оставиш пари, никога ти знаеш. Това ли е интимността с Бог? Не е то интимността с Бог. Изливанието пред него клekнеш и се молиш и благодариш и кога подигнеш пецата минава. Това е кажу. А какво минат пецата на Фейсбук, бе? Додека седеш на Фейсбук, така, така, така, така, така. Два салто, от 10 седна. Два, а утре сутрин сме на работа. Той е вистина, чиста вистина. Смееме само вистината ето. Фейсбукът ти го отземе времето, ти се забравяш Или игрите. Тенкови! Стайте! И времето ти мине! И ти се свещаш на пецата с умигал! А Бог бе, тека! Близко сте! Пет минути кажеш, 15 минути да минат. Бог сака интимност, близкост. Колко си повече близо с него, повече ти се открива. И повише ќе знаеш за него. Како на Фейсбука сега ще ги знаете сите стали, аз мислам, на мен ми е слабо 100 лева от кежапа. Значи тръгвам във Фейсбука, за точно губа времето. Забравям се. И кога нещо ми смета на мен, аз го тръгнам. Тръгнам го. За това ще губам премного време. И не съм тая интимност со Бог. И сега ако го тръгна Фейсбуку, я знам дека съм по-близко до Господ. Аз я знам го това. Я го знам. Защо? Затоа што он ми сборя. Не ми збори Фейсбуком, сборя ми Бог, Светия Дух. Со кой сме най-више, близки? Там най ще се огубиш времето, мислям. С обок не може да огубиш времето. С само може да добиеш, да добиеш упаства за живот. Упаства за живот, а не упаства, що да направиш, какво да освоиш, какво пари да вземеш, какво да го преживееш ден. Бог ти вика, предай се на мен. Си те грижи на мен. Пак и виж, ако се погрижи. Интимност. И накрая, приятелство. Песната най-голям приятел е Исус. А познавайки го Исус, и Светия Дух ни е най голем приятел. От Исус вика, не ве нарекувам повече слуги, него вие сте мои приятели. А приятел на приятел ги открива и най, най, най-големите тайни, най-дълбоките тайни. Значи Бог сака да ни открие Неговите тайни. Тайните на битието. Тайните на створението тайните на вечния живот. Сака Светия Дух, како приятел да ни каже, ей, що се грижите тук? Ово е се пролозно. Огрее слънцето, изгоре травата. Огрее слънцето, дойде есен, лисът изпадя, нищо няма. А за вас горе, знаете, що има приготвено? Златен град. Ерусалим, ново, ново небо, нова земя. Таму вика дека што е вечната љубов, дека нема сълзи, нема маки, нема тешкотии, нема болка. Тоа е тајната светина што ни открива. Нова, нова земја, ново небо, надеж, вечна надеж за вечен живот со нашиот најголем пријател. Најголем пријател ни е Господ. От Он го дадел живота за нас. Светиот Дух потврдува и не убедува това дека Исус Христос го е дал своя живот за нас. Защо? Кой е taj викаш ќе отдаде живота за приятел? Само Исус го даде живота. Има редки случаи така за татковци и синови. Редки случаи. Ама тия не възкръстана. Исус го дава живота за нас като приятели и възкръснува за ние да дойдем горе от, от тази вечност, от тази обавина. Во тук, е, нищожно е, луги. И сто години да живеем. Пак и си бият два морови аз десна. За тия сто години. Ама горе, горе имаме, знаете ли, пред, горе е царо. Царо небесен. Ние се, трябва да се стремим да преко Светия Дух, с това приятелство, с това присутство, да дойме до Царо Небесен. От и там са нашите награди. Ние ги биеме наградени и за работи защото не ги знаем. Направил си нещо, не знаеш дека то си го направил добро. И кога ти рече, е, дойди верен слуго у моят мир. Е, ти една градата, 10 градови. Командай со ни. <laughs> Бог е любов. Светиот Дух е со нас. И у нас. И сака да бидеме со Него интимни близки, да бидеме приятели, да присуствуваме, да учествуваме, да споделуваме со Него, да се издаваме со Него, заради тоа што Он сака да ни направи свети. Да биде како он шо е. Чист свет и непорочен. Така да до нас зависи. Шо ќе направим? У кое присутство ќе имаме? Дека ќе губиме највише време? Со кој ќе бидеме највише? Од кој ќе тражиме водство? Од нас самите или од Светиот Дух? Оти Светиот Дух е најдобриот водач. Он никогаш, Светиот Дух, никогаш нема да те отведе у безредна ситуација никош нема те отведе на грешно место. Светиот Дух те воде секогаш на ширина, на убавина и таму дека што он планира да направи нешто. Така да бидеме покорни на него. Покорността на Светиот Дух и послушноста. вика се по-добра од секоја скапоцена жртва. Покорността на Господ е по од секоја жртва. Ако сме покорни на Светиот Дух и дозволуваме он да не кастре изобличило то приятелство, за нас има много големи шанси да стасем у небото и царството небесно. Ако не сме покорни и послушни, има големи шанси някой зол дух да влезе у нас. Така да, изборът е наш. На кой ти е покорни? На Светия Дух или на свето, Духа на Свето? На Светото у нас или на телото? Оти кой ждее по телото, пожнева смърт. Кой се е от Духо, žne život väčší. Amen. Amen. Amen.